Да, суверенная, не такой уж страшный черт, как его малюют, рыготнул Геннадий. Да, независимая ненька Украина кое-кого раздела, а кое-кого одела потеплее. Заброда иронично скривил повні губы. Пусть это националистическое жлобье радуется, что живет в независимом государстве. Вот только что она им дала, эта нынька Украина. Пусть воюют за ихний язык, церковь, культуру. Им не привыкать. Они столетиями воюют. А мы будем воевать за красивую жизнь сегодня, сейчас. Мне омерзительный ихний дух. Я теперь принципиально не говорю ни единого слова по-украински, хоть и умею. А я грущу по всему, что было, по нашим праздникам, веселью. Вика зітхнула. Как мы хорошо праздновали 8 марта, 1 мая, октябрьские. Нет, в той жизни было столько всего хорошего, светлого. А сейчас только и слышишь Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Христос Воскрес, слава Україні! Фу, жлаби. Вона дратівливо повела плечем, нервовим жестом вхопила фужер із недопитим шампанським і висушила його на одному подиху. Ненавижу їхню болтовню о Боге. Сколько воспитывала їх советская власть и ничему не научила. Они решили опять, что Бог есть. Фу! Я до конца дней своих буду праздновать только наши советские праздники. Никто и никогда меня не заставит любить ихнюю незалежную Украину, ихний язык, песни. Я всегда буду любить советскую родину, Москву и наши песни — клятвенно виголосила Віка. А еще й підопригора була в дівічестві, мовив сором'язливий колись Гена. Ну и что? Когда я приехала из своего райцентра в Чернигов, я не умела совсем по-человечески разговаривать и научилась за несколько месяцев. Я тоскую обо всем, исторично вигукнула вона. «Все, Вова, я еду с тобой на футбол. Мы пойдем, а они пусть остаются и ждут нас здесь». Что-то во мне разбудило ностальгию о прежней жизни. Может, ненависть к новой. Ты недовольна своей жизнью? здивовано вигукнув Ростислав. Я бы отдала и свой супермаркет за наши комсомольские ночи на Днепре, Десне, за наши песни, танцы, молодость, за тот дух коммунизма, что жил в сердцах людей. Її очі пойняв щирий туск. Я сегодня устрою вам здесь комсомольскую ночь. Мы все вспомним, Вика, багатозначно мовив Заброда, притягнув Вікторію і жадібно вп'явся в її губи. Горька. заволали п'яними голосами колишні комсомольські лідери. Поцілунок тривав довго. Віка притискалася до заброди, сплівши оголені руки в нього на шиї. От женщина, задихано мовив він і відкинувся в кріслі. Ах, какая женщина, какая женщина! Мне б такую, затягнув Ростик. На футбол їхали Володимир з Вікою та обидва забродені тілоохоронці. Ігор, Гена та Ростислав залишалися чекати їхнього повернення. Усі вирішили провести цю ніч разом, як це робили колись, у часи їхньої комсомольської молодості. Хоть я в футболе дуб дубом, но поеду, Влад. Что-то у меня какое-то настроение удивительное. разозлилась я на всю эту националистическую болтовню. Я боролась, боролась с этой мразью и вижу, что плохо работала. Я никому никогда не прощала никакого вольномыслия, выгоняла с работы, а сейчас наши идеалы поруганы, символы потоптаны. Знаешь, что я мечтаю сделать этой ночью? Віка п'яно хитнулася, але Володимир встиг вхопити її за плечі. Вони спускалися східцями до виходу. Охоронці йшли поруч. Что, солнышко? Я хочу сделать один безум. Сжечь желто-синий флаг. Это стало просто какой-то идеей фикс. И что это даст? Разве он один? Ну и пусть. А я хочу, капризно молвила Вика. Ты сможешь мне где-то его взять. Да на стадионе их много, и по городу тоже. Мои хлопцы доставят тебе такое удовольствие, засмеялся Заброда. А ты не изменилась. Сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Вікторія і Заброда сіли в Мерседес тіло охоронці поруч. Вони цілувалися на задньому сидінні. Я уже не хочу ни футбола, ничего, только тебя. Обірвав той шал тихий телефонний дзвінок. Володимир взяв слухавку і спохмурнів. Кто смел? зірвався на крик. Там работают мои люди помовчав і додав дражливо. Я в ваш квадрат не лезу и не претендую на сферу вашего влияния. У меня есть свой. Хорошо. Я завтра выйду на президента, и мы решим этот вопрос. Поклав трубку. Кто тебе испортил настроение в день рождения? Віка провела долонею по його нозі, від коліна і вище. Той досить відвертий дотик не кинув заброду в полум'я, був думками досить далеко. Під Миколаєвом місцевий рекет побив його рекетирів, що втрутилися у вотчину місцевого можновладця. Заброда належав до мафіозного світу, який поділив суверенну Україну не на регіони, області, а на квадрати. У них вони були князями, царями, феодалами. Вчора впіймано і побито тих, що працюють в південному регіоні на нього. Ділки цього квадрату вимагають великий викуп. Володимир важко перевів подих і втомлено відкинувся на спинку сидіння. Віка прийняла руку і знічено усміхнулася. Гра, в якій він брав найактивнішу участь, була цікавою і небезпечною водночас. Вона втягла його, як вир, велику рибу, і несла по стрімких водах, наражаючи на рифи і риболовецькі сіті. Інколи йому хотілося вийти з неї і жити спокійним, тихим життям без тілоохоронців, власного рекету, без тих, що вже роками полюють на нього і на його родину але він приречений бути на гребені життя. Колись те дарувало лише насолоди і радість, тепер земне щастя купляється надто високою ціною. Інколи йому хотілося простого до примітивного життя, загубитися в людському натовпі, що пливе хрещатиком, чи спускається ескалатором у метро погуляти ввечері у парку, поїхати на пляж. Гроші збагнув Заброда, відкриває двері до багатьох недоступних простій людині радощів, але зачиняють їх до тих, що поруч, на відстані руки і серця. Він давно не був у полі чи лісі, його нігде не штовхають. Єдине місце, де він стоїть в гурті людей, це до ескалатора, коли летить за кордон. Віка, помніш, як ми спали в одному колхозі на сіновалі? Володимирові очі пройняв раптовий туск. Так зримо побачив ту картину на благословенній Полтавщині після всіх урочистостей у районному будинку культури, де вони вручали нагороди передовикам області, кілька білих і чорних волг їде в заповідник, а там протікає негомінка річечка посеред лугу. А за копицями молодого сина і пахучого різнотрав'я шумить, витьовкує, пахне грибами дивиться на них білченими і лосовими очима густий мішаний ліс. Пахне юшкою щойно впійманих сомів, лящів, окунів, пахне шашликами, тишею і умиротвореністю. Чаша життя така переповнена, що з неї лився молодий нектар вдень, ввечері, вночі. Спали під ясними зорями на копицях сіна. Червнева ніч була глибока і лагідна, як перша дівоча любов. Досвідок прикрив їх тонким покривалом туману, вкрив річку, що кишіла рибою, луг, ліс. Він вперше і в останнє в житті вийшов тоді з місцевими єгерями на риболовлю. Здається, не в ріці, а в тому молочному тумані, впіймав невеличкого окунця і страшенно зрадів. Та радість була найщирішою і найсправжнішою у його житті. Лише інколи, у хвилини якогось незбагненного откровення, Заброді молодшому здавалося, що всі пережиті радощі і гострі відчуття несправжні, і всі перемоги облуда, а той гребінь, на якому він опинився, буран, що стрімко може скинути в провалля. Щось говорила Вікторія, пригадуючи ту радісну їхню поїздку на Полтавщину але Володимир не чув її слів. Він був думками і почуттями там, де вперше в житті торкнувся чогось справжнього, щирого і чистого. В ту ніч він нікого не зваблював і нікого не домагався, насолоджувався нічними звуками, писками, голосом пізнього соловейка, зозуленим куванням, криками сов з плеском риби об воду, первозданними пахощами лісових та лугових квітів і трав, зорями, старим стесаним місяцем, що викотився перед світанням. Як часто подумки він плинув у ту чисту ніч, де відчув себе дитям природи, у якій розчинився як туман у вранішньому промінні сонця. Із далекого і несподіваного видива знову вирвав телефонний дзвінок. У слухавці почув голос помічника його американського компаньйона. Той повідомляв, що похід на футбол у них зривається невідкладна і важлива зустріч. Може, вони прийдуть після першої перерви. Плохо, сказав розчаровано Володимир. Я еду ради вас на этот матч. У меня сегодня день рождения. Я оставил дома друзей ради футбола. Ради вас. Ну ладно. Жду вас в своей кабине. Вы знаете, где это. Коло стадіону і на стадіоні вирував багатотисячний натовп. Машина під'їхала мало не до воріт. Тілоохоронці вискочили першими і миттєво кинулися до Володимира. Що там мені не хочеться на футбол.